13 skirsnis. Apie jį aš kaip tik ir norėjau su jumis pakalbėti. Su manim jūs darykite ką tinkamas, bet pirma padėkite man jį nugabenti namo. Aš tik to jūs te prašau. Žavero veidas persikreipė, šitaip jam atsitikdavo kiekvieną kartą, kai jis bijodavo, kad jo kas neįtartų galint padaryti kokią nuolaidą. Tačiau neįgiamo atsakymo jis nedavė. Žaveras vėl pasilenkė, įsitraukė iš kišenės nosinį ir suvilgęs ją vandenyje nušluosti sukrūvintą Marijaus kaktą. Šitas vyras buvo barikadoje, tarė jis pusvalsiu, lyg kalbėdamas pats su savimi. Tai tas, kurį visi vadino Marijum. Šis pirmailį šnipas net mirties laukdamas, viską pastebėjo, viską nusiklausė, viską įsidėmėjo. Jis šnipinėjo net agonijoje ir vieną koją stovėdamas kape, viską dėjosi į galvą. Žaveras pagrebė Marijaus ranką, pačiupinėjo pulsą. Jis sužeistas, tarė Žanas Valžanas. Jis miręs tarė Žaveras. Žanas Valžanas atsakė, ne, tuo tarpu tebe gyvas. Vadinasi, jūs jį čia atnešite nuo barikados, paklausė Žaveras. Matyti jis buvo kažko labai susirūpinęs, jeigu nesistengė įsiaiškinti to įtartino pabėgimo per kloakos požemius ir net nepastebėjo, kad Žanas Valžanas į jo klausimą nieko neatsakė. Žanas Valžanas savo ruoštų te turėjo regis vieną rūpestį, jis vėl pratarė. Jis gyvena Mare kvartale, Kalvarijos seserų gatvėje pas savo senelį. Užmiršau jo pavardę. Žanas Valžanas pasirausi Marijaus švarko kišenėse, surado užrašų knygelę, atverti paties Marijaus ranka pieštukų prirašytą puslapį ir padavė jį žaverui. Vakaro dangus dar tiek šileno jo galėjai skaityti, bet to žavero akis fosforescavo kaip plėšrių nakties paukščių akis. Jis įskaitė Marijos parašytas eilutes ir prodantis burptelėjo – Žil Normanas, Kalvarijos įsirų gatvė, šeštas numeris. Paskui sušuko vežikė. Atsimename fiakrą, kuris krantinėje dėl viso ko laukė žavero. Marijaus užrašų knygelę žaveras pasiliko savo. Po valandėlės karieta girdyklos keliu nusileido žemyn prie kranto, Marijus buvo įkeltas ant užpakalinės pasostės, o žaveras atsisėdo šalia Žano Valžano ant priešakinės sėdynės. Durelis susitrenkė – ir fiakras greitai nurėdėjo krantinę aukštyn Bastilijos link. Jie pasuko iš krantinės į gatves. Vežikas juodus siluetus stūksojo ant savo pasostės, nuolat plakdamas tieskus arklius. Fiakrė vyravo šalta tyla. Nejudantis Marijos kūnas atšlietas į karietos kampą, nusvirusi ant krūtinės galvą, nukarusiomis rankomis, ištiestomis sustirusiomis kojomis, tarytum laukė guldomas į karstą – Žanas Valžanas atrodė išaustas į sutemų, o žaveras iškaltas iš akmens. Šioje karietoje, kuri buvo sklydina nakties tamsos ir kurios vidus, pravažiuojant pro žibintus, kiekvieną kartą lyg nuo žaibo atvykstėjimo nušvisdavo melsva vaiduokliška šviesa, atsitiktinumas klaikiai suvedė ir sustatė akis į akį tris tragiškus nejudamybės įkūnijimus – lavoną, šmėklą, statulą. Dešimtas skyrius sūnaus palaidūno sugrįžimas. Kiekvieną kartą, kai karieta krestelėdavo nuo Marijaus plaukų, nuvarvėdavo lašas kraujo. Jau buvo visiškai sutemę, kai fiakras privažiavo prie kalvarijos seserų gatvės šešto numerį. Žaveras pirmas išlipo iš karietos, metė akį į numerį viršum vartų ir pakėlė sunku kaltos geležies plaktuką, sena mada papuoštą ornamentu, vaizduojančių kaktomis susidūrusių satyrą ir rožį smarkiai pabeldį. Duris prasivėrė, žaveras jas atidarė, žiovaudamas pasirodė susnūdęs durininkas už vakę rankoje. Namuose visi miegojo. Mare kvartale žmonės gula anksti, ypač maišto dienomis. Ši rami sena miesto dalis, revoliucijos išgazdinta ieškojusi gelbėjimo miege. Taip vaikai, bijodami baubo, greitai slepia galvą po apklotu. Tuo tarpu Žanas Valžanas, vežiko padedamas, Iškėlė Marį iš fiakro. Žanas Valžanas jį laikė už pažastų, o vežikas už kojų. Šitaip neždamas Marijų, Žanas Valžanas pakišo ranką po jo suplėštais drabužiais, pridėjo prie krūtinės ir pajuto, kad širdis dar tebe plaka. Ji net plakė truputėlį stipriau, tarytum karietos kratimas būtų sukėlęs gyvybinių jėgų antplūdį. Žaveras paklausė durininką Džarių tonu, kuris ir dera valdžios atstovui kalbančiam su maištininko tarnu. Ar čia gyvena toks Žil Normanas? Gyvena, ko jums reikia iš jo? Atvežėme jo sūnų. Sūnų, paklausė galutinai apvaišęs durininkas. Jis nebegyvas. Stovėdamas už žavero nugaros apiplyšęs ir purvina Žanas Valžanas, į kurį durininkas baimingai įbedėkis davė jam galvą ženklą, kad tai netiesa. Durininkas atrodė nesuprato nei žavero žodžių, nei Žano Valžano ženklo. Žaveras kalbėjo toliau. Jis nusidangino į barikadą ir štai ką pelnė. Barikadą sušuko durininkas. Jį ten nudėjo, eik ir prikelk tėvą. Durininkas nepajudėjo iš vietos. Eik, atsakau, pakartojo žaveras ir pridūrė, rytoj čia bus šermenys. Žaverui visuomenės gyvenimo įvykiai skirstėsi kategorijomis ir tai buvo svarbiausias pagrindas imtis įspėjamųjų ar kardomųjų priemonių, bet kuriam atsitiktinumui buvo paskirta atitinkama vieta – Visi galimi įvykiai jam, sakytum, gulėjo sudėlioti tam tikrose stalčiuose, iš kurių pasirodydavo drauge ar atskirai pagal aplinkybės. Gatvėse, pavyzdžiui, galėjo kilti triukšmas, maištas, vykti karnavalas, laidotuvis. Durininkas prižadino tik tai Baską. Baskas prižadino Nikoletę. Nikoletė prižadino tetą Žilnormaną. O dėl senelio tai jį paliko ramybė, nusprendė, kad juo vėliau jis patirs tą žinę, juo geriau. Marijų užnešė į antrą aukštą, tačiau taip tyliai, jo kitose namo patalpose niekas nieko negirdėjo ir jį paguldė ant senos sofos pono Žilnormano prieškambaryje. Baskui išėjus ieškoti gydytojo, Nikoletai pradėjus raustis kalbinių spintose, Žanas Valžanas pajuto ant savo pėtie žavero ranką. Jis suprato ir nulipo apačion girdėdamas už savęs neatsiliekančio žavero žingsnius. Durininkas žiūrėjo jiems iš paskos – Tokie pat mėgūsta ir baukščia mina, kai buvo jo sutikęs atvykstant. Jie vėl sėdo į fiakrą, o vežikas susilipa ant savo pasostis. Inspektoriau žaverai, tarė Žanas Valžanas, padarykite man dar vieną paslaugą. Kokią? Atžariai paklausė žaveras. Leiskite man valandėlę pareiti namo, o paskui darykite su manimi, ką norite. Žaveras keletą sekundžių patilėjo, įpniaubęs makrą ir redingotą apykaklę, paskui nuleido prieš akinį karietos langutį. Vežikė tarys, įginkluoto žmogaus gatvė numeris septintas. Vienuoliktas skyrius – nepajudinamų pamatų sukrėtimas. Visą kelią nei vienas jų netvėrė burnos. Ko norėjo Žanas Valžanas? Užbaigti tai, ką buvo pradėjęs. Įspėti kozetę – jai pranešti, kur yra Marijus, galbūt jai duoti kitų naudingų nurodymų padaryti, jai suspės paskutinius patvarkymus. O dėl jo paties, dėl jo asmeniško likimo, tai viskas buvo baigta, jis pateko žavero į rankas ir nesipriešino. Kitam tokioje padėtyje gal būtų dingtelėjusi mintis apie virvę, jo gautą iš tenardyje, ir apie geležinius grotų virbus pačioje pirmoje kalėjimo kameroje, į kurią jis pateks. Tačiau po susitikimo su vyskupu, bet kuris pasikesinimas net prie savo paties gyvybę, mes tą tai pabrėžiame, keldavo Žanui Valžanui gilų religinį protestą. Nusižudimas, šis nesuvokiamas smurto aktas prieš nežinomybę, galbūt tam tikrų mastų žuda sielą, Žanui Valžanui atrodė neįmanomas. Prie įsukimo į ginkluoto žmogaus gatvę fiakras sustojo, nes toji gatvė labai siaura ir vežimai tenai važiuoti negali – Žaveras ir Žanas Valžanas išlipo. Vežikas nuolankiai paprašė pono inspektorių atkreipti dėmesį, jog Utrechto aksomas karietos viduje visas uterštas užmuštojo žmogaus krauju ir žudiko purvu. Tiek jis ir te suvokė. Vežikas pridūrė, kad jam turėtų būti atlyginta už nuostolius. Įsitraukęs iš kišenį savo kontrolinę knygelę, jis dar paprašė poną inspektorių teiktis tenai įrašyti šiokią tokią atestaciją, kad ir visai trumputę. Žaveras atstumė knygelę, kurią laikė atkišęs vežikas ir paklausė, kiek tau reikia įskaitant stovėjimą ir važiavimą. Dabar jau ketvirtis aštuntos, atsakė vežikas, o ir mano aksomas buvo naujutėlis, 80 frankų, ponas inspektoriau. Žaveras įsijėmė iš kišenės keturis Napoleonus ir atleido fiakrą. Žanas Valžanas pamanė, kad Žaveras jį ketina nuvesti veste į archyvo ar baltųjų mantijų gatvės sargybos postų, kurie buvo visai čia pat – Jėdu žengė gatve. Kaip paprastai buvo tuščia, Žaveras sekė Žanui Valžanui iš paskos, jie priejo septintąjį numerį. Žanas Valžanas pabeldė, duris atsidarė. Gerai, tarė Žaveras, eikite vidun. Jis pridūrė su keista išraiška veide tokiu tonu, lyg būtų kalbėjęs prisiversdamas. Aš jūsų palauksiu šičia. Žanas Valžanas pasižiūrėjo į Žaverą. Tokia elksena Žaverui toli gražu nebuvo įprasta, tačiau šis niekinamas pasitikėjimas, kurį dabar jam rodė Žaveras, pasitikėjimas katės paleidžiančios pelę tiek, kad visuomet ją spėtų pagriepti nagais, tikrai sakant, negalėjo ypatingai nustebinti Žano Valžano, nes jis pats jau buvo nusprendęs pasiduoti teisingumo rankas ir šitaip viską užbaigti. Jis pastūmė duris, jie į vidų šūktelėjo, tai aš, durininkui, – kuris patraukė durų virvutę, nesikeldamas iš lovos ir užlipo laiptais. Pasiekęs antrą aukštą, Žanas Valžanas staptelėjo. Kiekviename skausmingame kelyje būna sustojimų. Pakeliamasis aikštelis langas buvo adaras, kaip daugelį senovinių namų laiptų langas buvo į gatvę, Nuo gatvės žibinto stovinčių kaip tik prieš priešiais ant pakopų krito šioks toks atšvaitas, nieko nekainuojantis laipto apšvietimas. Žanas Valžanas, ar tai norėdamas kvėptelti grino oro, ar stačiai nesamoningai iškišo galvą pro langą, pažvelgė į gatvę. Ši buvo labai trumpa ir žibintas ją švieti visą keurai. Žanas Valžanas iš nustebimo apstulbo gatvėje nieko nesimatė. Žaveras buvo nuėjęs. Dvyliktas skyrius senelis. Sofa, ant kurios lyg negyvas tebetysojo Marijus, Baskas ir Durnikas pernešė į saloną – Atėjo skubiai pakviestas gydytojas, atsikėlė ir teta Žilnorman. Įsigandusi teta Žilnorman vaikščiojo šiandien ir ten gražydama rankas ir tik vapėjo. Dieve gerasis, ar galimas daiktas. Protarpiais įpridurdavo, viskas dabar bus iškrūvinta. Pirmam siaubui praėjus tetulės protas sugebėjo padaryti tam tikrą filosofinį padėties įvertinimą, kuris pasireiškė šitokių šūksnių. Taip ir turėjo baigtis. Vis dėlto jį dar netvirtino, Aš juk seniai taip sakiau, kaip panašiais atvejais įprasta. Daktarui paliepų šalia sofas buvo ištiesta sudedamoji lova. Gydytojas apžiūrėjo Marijų ir konstatavęs, jog pulsas plaka, jog sužeistojo krūtinėje nėra jokios gilesnės žaizdos, o sukrekėjęs lūpų kampučiuose kraujas yra iš nosės ertmės, įsakė jį paguldyti aukštėlniką lovoje be jokio pagalbio, kad galva gulėtų viename lygyje su kūnu, net kiek žemiau, o taip pat įsakė apnuoginti krūtinę, kad būtų laisviau valsuoti. Panelė Žilnorman pamačiusi, kad Marijus nurenginėjamas, to jau pasišalino. Ji atsidėjusi ėmė kalbėti ražančių savo kambaryje. Jokių vidinių sužalojimų gydytojas nerado. Viena kulka pataikiusi į užrašų knygelę nuslydo į šalį ir praėjo palei šonkaulius, padarydama plėštinę žaizdą iš pažiūros baisį, bet negilę, taigi nepavojinga – Ilgai bekeliaujant požymiais galutinai išnyra permuštas raktikaulis ir šitas sužeidimas tapo rimtas. Rankos buvo sukapotos kardais. Jok sužalojimas nedarkė veido, tačiau visa galva buvo lyg suraižyta. Kokie bus šių galvo žaizdų padariniai? Ar paliesta tik galvos oda, ar pažeistas ir keušas? Tuo tarpu dar buvo sunku nustatyti. Rimtas simptomas buvo apalpimas. Nuo tokio apalpimo sužeistasis ne visuomet atsigauna. Be ko kita Marijų labai įsekino kraujavimas. Žemiau juosto žaizdų nebuvo, nes apatinę kūno dalį dengė barikada. Baskas ir Nikoletė plėšė skalbinius ir gamino tvarščius. Nikoletė jo siuvo, Baskas viniojo. Neturint korpijos, gydytojai teko laikinai sustabdyti kraują vatos tamponais. Prie lovos ant stalo, kur buvo išdėstytas visas chirurginių instrumentų rinkinys, degė trys žvakis. Gydytoja šaltų vandeniu apiplovė Marijaus veidą ir plaukus. Per vieną akimirksnį visas kibiras buvo raudonas. Durininkas užvakė rankoje švietė daktarui. Gydytojas atrodė nusiminęs ir susimastęs. Protarpiais jis neigiamai papurtydavo galvą, tarsi atsakydamas į savo paties klausimus. Blogas ženklas ligoniai tokie paslaptingi daktaro dialogai su pačiu savimi. Tuo momentu, kai gydytoja šlosti Marijui veidą ir švelniai lietė pirštu vis dar užmerktus jo vokus, salono gale atsidarė duris ir pasirodė aukšta balta figūra. Tai buvo senelis. Pastarasis dvi dienas maištas smarkiai jaudino poną Žilnormaną. Jis piktinos ir nerimavo. Vakar naktį jis nebuvo sudėjęs akių, o visą dieną karščiavo. Vakare labai anksti atsigulė liepęs namuose gerai užrakinti visas duris bei užklesti langines ir iš nuovargio pagaliau snūdo. Senų žmonių miegas jautrus. Pono Žilnormano miegamasis buvo greta salono ir nors visi kiek įmanydami stengiasi nekelti nei mažiausio triukšmo, senis pabudo. Nustebinta šviesos, kuris kverbėsi pro durų plyšį, jis atsikėlė iš lovos ir grabinėdamas tamsoje priejo prie durų. Pona Žilnormanas sustojo ant slenkščio apstulbės, vieną ranką laikydamasis už pravertų durų rankenos, truputį palenkėsi prieki kretančią galvą, apsivilkęs baltų halatu – tiesių ir lygių kaip plavon dengti, jis atrodė lyg vaiduoklį žvelgiantis į kapą. Senis išvydo ryškiai apšviestą lovą ir ančių žinio gulinti krūvina jaunuolį, išbliškusi kaip vaškas užmerktomis akimis, pražiota burna, pamėlusiomis lūpomis nuogalig juostos, visai išraižyta raudonų žaizdų, nejudanti. Jis sudrebėjo nuo galvos lygi kojų visais savo sukaulėjusiais senariais jo akis su pageltusiais nuo senatvės baltymais apsiblausė ir padėro, veidas per vieną akimirksnį pasidarė žemės spalvos subliuško ir liko panašus į kaukolę. Rankos glebėnų karolik jose būtų nulūžusi spiruoklį, įskesti senų rankų pirštai konvulsiškai sutirtėjo, keliai sulinko ir pro įsiskleidusi halatą pasimatė liesos nuogos kojos apaugusios žilais plaukais. Jisai sušnipždėjo, Marijau, Pone, tarė Baskas, ponaitį ką tik dabar atnešė, jis buvo barikadoje ir jis negyvas, sušuko senis baisių balsų. Ak, galva žudys. Ir staiga šitas šimtametis senis lyg ištiktas kažkokio pomirtinio atsimainimo atsitėsi į jaunuolis. Pone, tarė jis, jūs gydytojas. Pirmiausia, pasakykite man vieną dalyką, jis miręs tiesa. Gydytojas visas sunerimęs ir nusigandęs tylėjo. Gražydamas rankas ponas Žilnormanas prapliupo klaikių joku. Jis negyvas, negyvas, jis davėsi nužudomas ant barikados iš neapykantos man. Jis troško mane įpykdyti, akraugerys, mat kaip jis pas mane grįžta, vargė mano jis nebegyvas. Senelis priejo prie lango, plačiai jį atvėrė, lyg būtų jam stigę oro, ir įbedęs akis į tamsą ėmė kalbėti miegančiai gatvėje. Subadytas, sukapotas, paskerstas, suniokotas, sudraskytas, suplėšytas į gabalus. Ar matote, koks jis nenaudėlis? Jis puikiai žinojo, kad aš jo laukiu, kad liepiau jam paruošti kambarį, kad savo lovos galvų galyje pakabinau jo atvaizdą iš tų laikų, kai jis dar buvo mažas vaikas. Jis puikiai žinojo, kad namie yra laukimas, kad aš daug metų išaukiu, kad keurus vakarus įsėdžiu prie žydinio, susidėjęs ant kelių rankas ir neišmanydamas, ką daryti, kad aš dėl to vos neinu iš proto. Tu gerai žinojai, kad tau reikia tik pareiti ir pasakyti, štai ir aš – ir tu būtum likęs pilnas namų šeimininkas, o aš būčiau tavęs klausęs, ir su savo iškaršusiu kvailu seneliu tu būtum galėjęs daryti, kad tinkamas. Tu tą gerai žinoji ir vis dėlto sakei, ne, jis rojalistas, aš negrįšiu pas jį. Ir nuėjai į barikadas ir leidai save nužudyti iš pasiutimo tyčia keršydamas už tai, ką tau buvo pasakęs apie berį kunigaikštį. Ar tai neniekšiška? Nagi, gulkitis po to į lovą ir pamėginkite ramiai miegoti. Jis mirė, štai koks mano pabudimas. Gydytojas, kuriam ėmė kelti susirūpinimą jau abudu, valandėlį paliko Marijų priejo prie pono Žilnormano ir paėmė jam už rankos. Senukas atsigrėžė, pažiūrėjo išplėstomis kraujų pasrūvusiomis akimis ir ramiai tarė, dėkui jums, ponė, aš ramus, aš vyras, aš mačiau, kaip mirė Liudvikas XVI, aš moku pakelti smūgius. Bet štai kas ypač baisu, tai mintis, kad visas tas blogis jūsų laikraščių darbas. Gerai, jūs turėsite rašaibų, plepių, advokatų, oratorių, tribūnų, diskusijų, turėsite progresą, švietimą, žmogaus teisę, spaudos laisvę. Bet štai pažiūrėkite, kaip jums parneš namo jūsų vaikus. Ak, Marijau, juk tai kraupų užmuštas, mirė anksčiau už mane, ant barikados, ak, banditas. Daktar, jūs rodas gyvenate mūsų kvartale, tiesa? O aš jūs puikiai pažįstu, pro savo langus dažnai jūs matau važiuojant kabrioletu. letu. Aš jums viską pasakysiu. Jūs bereikalo manote, kad aš esu iširdis. Ant mirusiųjų niekas neširsta, tai būtų kvaila. Bet juk aš užauginau šitą vaiką. Aš jau buvau senas, kai jis dar buvo visai mažutis. Jis žaisdavo tiulirį parke su kastuvėliu ir vežimuku, kad sargai nesibartų, o su savo lasda užlygindavo visas duobutes, kurias jis su kastuvėliu išrausdavo žemėje. O štai kartą jis sušuko šalin Liudvika 18 ir išėjo iš namų – Tai ne mano kaltė. Jis buvo toks rausvutis, toks geltonplaukis, jo motina mirusi. Ar jūs esate pastebėję, kad visi maži vaikai geltonplaukiai? Kodėl taip yra? Jis vieno iš tų luaros galva žudžių sūnus. Bet juk vaikai neatsako už savo tėvų nusikaltimus. Atsimenu, kai jis buvo važiai toksai, jam niekaip nesisekdavo ištarti D. Jis taip švelniai ir nesuprantamai čiauškėdavo, lyg paukštelis čiulbėdavo – Atsimenu kartą prie Herkulio, Farneziškio statulos, šį vaikutį apstojo žmonės stebėdamiesi jo ir grožėdamiesi, toks jis buvo dailus. Tokios galbūtės būna tik tai paveiksluose, aš su juo kalbėdavau piktų balsų, grumodavau jam su lasda, bet jis puikiai žinojo, kad tai tik jokai. Rytą, kai jis įbėgdavo į mano miegamą, aš niurgsdavau, bet man atrodydavo, kad užtekėjo saulutį. Negalima atsilaikyti prieš tokius bambalus. Jie užvaldo jūs laiko ir jūsų nepaleidžia. Tiesą pasakius, nieko negalėjo būti žavingesnio už tą berniuką. O ką jūs dabar galite man pasakyti apie visus jūsų lafajetus ir benžamenus konstanus, apie jūsų tiurkiujydė korselius, apie visus tuos, kurie man jį užmušė, tai jums gražiuoju nesibaigs. Nuoroda. Türkijoje dekorselis 1768-1842 metai. Restauracijos laikų ir Liepos monarchijos politinis veikėjas, liberalinis opozicijos atstovas, nuorodos pabaiga. Ponas Žilnormanas priejo prieš bliškusio kaip lavonas ir nejudančio Marijos, prie kurio jautriusi gydytojas ir vėl ėmė gražyti rankas. Išbalusio senio lūpos tarsi nesamoningai krūtėjo ir iš jų veržėsi nelyginant silpni atodusiai pro priešmirtinį gargėjimą vos girdimi žodžiai. Aktų be širdį, aktų jakobinę, ak piktadary, aktų galvažudį. Tai buvo tylus, merdinčioje priekaištai lavonui. Vidiniai sukretimai visuomet galų gale turi pasireikšti išorėje, ir senukas vėl pradėjo ryšliai kalbėti, tačiau atrodė, kad jam trūksta jėgų žodžiams ištarti. Jo balsas pasidarė toks duslus ir silpnas, lyg sklistų nuo kito prarajos krašto. Man visai vis tiek, aš ir pats greit mirsiu, bet kai pagalvoju, negi atsirastų Paryžiuje tokia keistuolė, kuri nesidžiaugtų galėdama padaryti laimingą šitą netikelį, nenaudėlis. Užuot linksminėsis ir džiaugėsis gyvenimu, jis nuėjo muštis ir leidosi išnarvojamas kulkų kaip paskutinis asilas. O kad dar būtų už ką, už respubliką, užuot šokęs baliuje šomjere, kaip dera jaunuoliams, juk jam tik 20 metų. Respublika, kokia kvaila nesąmonė. Vargšės motinos gimdykite po to gražius berniukus. Aš jums sakau, jis miręs. Vadinasi, pro mūsų vartus išeis viena paskui kitą dvi laidotuvių procesijos. Taigi tu iškvietė į šitą pokštą dėl gražių generolo Lamarko akių. Ką jis tau gero padarė tas generolas Lamarkas, tas muškietininkas, tas plepys? Duotis užmušamam dėl numirėlių. Juk reikia iš proto išeiti. Tik jūs supraskite, 20 metų. Ir jam netėjo į galvą atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, ar kas nors nelieka užpakalyje. O dabar štai mirk vargšas senį vienatvėje, stik savo palėpėje senas apokė. Kągi, tikrai sakant, taip ir geriau, to aš kaip sykis ir norėjau, tai mane pribaigs, aš per daug senas, man šimtas metų. Man šimtas tūkstančių metų, aš jau seniai turiu teisę mirti. Šitas smūgis mane ir nugalabis. Vadinasi, viskas baigta. Kokia laimė? Kam dar jam kišate uostyti amoniaką? Kam šį krūvą visokių vaistų? Jūs bereikalo vargstate, kvailas daktarė. Kamgi, juk jis miręs, tikrai miręs. Aš apie tai nusimanau, nes pats jau irgi esu nebegyvas. Jis tai jau nesustos pusiaukelėje. Niekšingi, niekšingi, niekšingi laikai – Štai ką aš manau apie jūs, apie jūsų idėjas, jūsų sistemas, apie jūsų vadovus, jūsų orakulus, daktarus, apie jūsų niekšus rašytojus, sukčius filosofus ir apie visas tas revoliucijas, kurios jau 60 metų tik gazdina varnas tiulirį sode. O jeigu tu buvai toks beširdis ir šitaip galėjai duotis užmušamas, tai ir gerai. Aš visai nesisielosiu dėl tavo mirties. Ar girdi tu žudikė? Šią akimirką Marijaus akis išlėto prasimerkė ir jo žvilgsnis, dar letargiškos nuostabos apvilktas, nukrypo į senelį Žilnormaną. Marijau sušuko senis, Marijau bernelė mano mielas, mano vaikutį, mano sūnau numylėtas. Tu atsimerkiai, tu žiūri į mane, tu gyvas, ačiū tau. Ir jis krito be sąmonės. Ketvirtoji knyga Žaveras išmuštas iš vėžių. Žaveras lėtų žingsnių lik nenorom paliko ginkluoto žmogaus gatvę. Pirmą kartą savo gyvenime įžengė nuleidęs galvą ir taip pat pirmą kartą savo gyvenime susidėjęs rankas už nugaros. Iki šios dienos iš dviejų Napoleono pozų Žaveras mėgdžiodavo tik tą, kuri rodo pasitikėjimą savimi, sunertas ant krūtinės rankas. Poza reiškianti neryštingumą, rankos už nugaros jam buvo nežinoma. Bet dabar įvyko pasikeitimas, visa jo figūra dėl sirniuri turėjo sielos nerimo žymių. Žaveras leidosi vis gilin į tylės gatves, tačiau jis ėjo vieną kryptimį. Trumpiausių kelių patraukęs prie senos, jis pasiekė guobų krantinę, pasuko palei krantą, perėjo grevo aikštį ir sustojo prie Dievo motinos tilto kampo, netoliese šatlė aikštės sargybos posto. Šioje vietoje sena atitverta Dievo motinos ir banko tiltais, o iš šonų odminių ir gėlių krantinėmis sudaro savotišką kvadratinį ežerą su smarkia srove per vidurį. Valtininkai vengia tos vietos senoje. Nieko nėra pavojingesnio už šitą veržlę upės rovę, tais laikais dar suspaustai šalių ir rūščiai kunkuliuojančią tarp dabar jau nugriauto malūno polių – Abu tiltai esantieji taip arti vienas antro dar didina pavojų, nes vanduo baisių smarkumų veržiasi po jų arkomis. Jis ten ritasi plačiais siautingais suruliais, glergėdamas ir šniokždamas. Srautas it pašėlės daužo tilto taurus, lyg norėdamas galingomis vandens virvėmis juos raute išrauti. Žmonės, kurie ten įkrinta, jau nebeiškyla, geriausi plaukikai čia nuskesta. Žaveras atsirėmė abiem alkūnėmis ant turėklų, smakrai kniaubė į daunus ir nesamoningai suleidęs pirštus į savo tankės žandenas, susimasti. Pačiose jo būtybės gelmėse ką tik įvyko lūžys, perversmas, katastrofa. Jam buvo apie ką pagalvoti. Žaveras baisiai kankinosi. Štai jau kelios valandos, kai jis nebesuprato savęs, jis jautė savyje didelį samišį, jo protas toks šviesus per savo klybę neteko vaiskumo – Tyrasis krištolas susidrumsti. Žaveras jautė, kad pareigos supratimas jo sąžinės kilo pusiau ir nemokėjo to nuo savęs nuslėpti. Kai jis taip netikėtai sutiko Žaną Valžaną senos kranto atšlaitėje, jam pabudo instinktas lyg vilkui, pagaliau vėl sugavusiam savo grobį ir kartu lyg šuniui vėl atradusiam savo šeimininką. Žaveras matė priešai save du kelius, abu vienodai tiesius. Tačiau tų kelių buvo du. Tai kėlė jam siaubą, nes visą gyvenimą jis ėjo tik vieną tiesią liniją. Ir kas dar baisiau, tie du keliai buvo priešingi. Kiekviena iš tų tiesių linijų neigė antrąją, kuri juo dviejų teisinga. Jo padėtis buvo neapsakomai sunki. Žinoti, juk turi būti dėkingas su savo gyvybės išgelbėjimu nusikaltėliai, pripažinti šią skolą ir ją gražinti, prie savo paties valią susilyginti su užkėtėjusiu piktadariu – paslaugą jam atsilyginti už jo paslaugą, išgirsti jį tau sakant, eik iš čia, o jam tam katurgininkui tarti, tu esi laisvas, asmeniniai sumetimais paukoti pareigą šią visiems privalomą priedermę ir kartu jausti, kad už tų asmeninių sumetimų taip pat glūdi kažkoks visiems privalomas, o gal ir aukščiausias įstatymas – išduoti visuomenę, kad liktum ištikimą savo sąžinį. Ir atsitiktų man, kad visos tos nesąmonės iš tikrųjų įvyktų ir sunkiai užgriūtų kaip tik jį patį, štai kas jį siaubingai slėgė. Įvyko negirdėtas dalykas, kuris jį didžiai nustebino. Žanas Valžanas jo pasigailėjo. Tačiau įvyko dar vienas dalykas, kuris jį trenkte pritrenkė. Jis pats žaveras pasigailėjo Žano Valžano. Kur jis atsidūrė? Jis tengėsi save suprasti ir pats savęs nebepažino. Ką dabar daryti? Išduoti Žaną Valžaną negerai, palikti Žaną Valžaną laisvėje taip pat negerai. Pirmu atveju valdžios atstovas puola žemiau už paskutinį katurgininką. Antru galerininkas iškyla aukščiau už įstatymą ir jį pamina po kojų. Abiem atvejais netenka garbės jis, žaveras. Tokį ar tokį padarysi sprendimą vis tiek būsi puolės – Žmogaus likime pasitaiko tokių stačių šlaitų, kurių negalima išvengti ir nuo kurių visas gyvenimas atrodo praraja. Žaveras buvo atsidūręs ant tokio skardžio krašto. Visų labiausiai kankino tai, kad reikėjo galvoti. Jau vien prieštaringų jausmų aštrumas vertė galvoti, o tai jam buvo neįprasta ir be galo skausminga. Mintyse visuomet glūdi tam tikra slapto maišto dalelė. Ir žaveras irzo, kad negalėjo nuo to apsisaugoti. Bet kuri mintis išeinanti už siauro jo pareigų rato, kiekvieno atveju jam būtų atrodžiusi nereikalinga ir varginanti, o galvoti apie ką tik praėjusios dienos įvykius jam buvo tiesiog kančia. Bet vis dėlto po visų tų sukretimų būtinai reikėjo pažvelgti į savo sąžinį ir duoti savo pačiam ataskaitą apie patį save.